dua parto pasis kel kai horoi radanes vestita ki el sklavo la povlo cae crucioi estas sen la saco ne racontis pri niei ne ai travivajoi esta vica raconti, ank ki el farta spanio Panio estas contenta kai tre energia. Si lujas cune cun ni, tai pri prinia duiara filo. Jo vi havas filon? Cia gioio! Racconto pri via zino. Mia zino laboras kiel tradukisto ce iu templo de Apolono. Ni loggia sur margranda cae bela insulo. Mia patro posedas comersan shipon cae mi helpas lin lernante samtempe la profession de maristo. Mi comprenas che via patro consentis accepti min sur la shipo. Li consentis pri pli oltio. Li consentis levi la ancron moriam rumatene. Margrau tio che ni ecce Ne havis tempon malshargi la tutan varon, cae acetis prescau nenion por transporti el citie. Cae mi certas che li acceptos ancau vin a ila, char li estas bon cura homo, preta helpi ciam li povas. Cio tio signifas che li perdas monon cause de ni? Facte, mm, mm, auscultu, Ramades, mi promesis al mia abopatru che vi laboros almenau calicain monatoin sur lia cipo, gis compensijos la perdoi quion vi faris, iel vi promesis, mi ne scipovas labori sur Shippa. Min struos vin, comprenu min, ne estis al mi facile petilin resigni pri presca uciui aranjoi ciuin li planis, ciu vi havas pli bonan proponon? Mi ne havas, vi pravas kiel cutime, vi agis bona ancau mi povas helpi sur la shipo. Mi povas cuiri la in au vestajoin. Brave, Aida. Mi laboros tut core, char tia homo vere meritas tion. Yes, li meritas dankon kai ec admiron. Li meritas ancau amicetson ramades. Vi vidos, li attendas vin ame kiel filon. Tu vi certas che li estas sincera? Kial li estas subita tiam entusiasma pri neconato? Li estas nekonato por vi, sed eh, vi ne estas nekonato por li. Li multon audis pri vi, de longe. Li ecz havas nepon, kiu nomigas Radames. Jes, baldau vi tenos en viai brakoj nian etan Radames. Ach, mi havas capturnon. Tiom da emocioi dum unu sola nocto. Kai hotep, ču vi certas, ke tep ne perfidos nin? Giuste tion ancau mi volis demandi. Tu ne povas fidi plene la scribiston? Mi estas certa che li ne perfidos nin. Hotep admiras vin. Cio li admiras min? Cial? Cial mi quasi uvencis en senutila milito, cio facte ne finigis, cae oni ne sias ciam gi finigios, se en tutte finigios. Ne, li admiras vin, car vi cesigis la militon tui post ciam vi atingis vian selon. Vi forpelis la Etiopian armeon el Egiptio cae haltis. Vi curage defendis la lanlimon de via lando, cae ne faris ec unu pasion trans gin. Tio estas rara afero. Crome li admeras vin, char vi liberigis la milit captitoin. Cae minestias ciu vi rimarcis cium impressis lin via am raconto. Li larmis ciam li comprenis, ke aida eniris citien mem vole. Ne hotep ne perfidos nin cetere ancau ni faras al li grandan favoron. Ciu vi volas ex si, ciel ocasis che Hotep cae mi audisti un conversazion cun la princino? Yes, mi tres si volas. Ancau mis si volas. Giuste tiam, Hotep cae mi trovigis en la plei secreta casceio de la palazzo, malantau la sranco cun papirusai rulajoi. Cion vi diras? Nu, no, mi estis apoganta min giuste al tiu sranco. Mis scias, Hotep kai mi apogis nin al la sama shranko malantaue. Yes, malantaue la shranko trovigia secreta chambro, malgranda kai sen finestra. Du multai decoi da iaro ti un shranko neniu movis, gis iun tagon, Hotep prenis el gi documenton, kiu falis en liai manoi. Li clinigis por levigin kai sen vole movis iomete la shrankon. Kai, li malcovris secretan chambron malantau la shranko? Yes, extraordinare. Molta i segreto i en la palazzo de la faraono. Kai cion on li trovis en tiu chambro? Li trovis malnovan papirus an rulajon, verkitan kitan deskribisto an longe for passitai. Au pli giuste dirite, ili estis an longe mortigitai. Char plura generazioi generazio de faraono i kai grandai pastroi volis for plene la memorajon pritiu tempo, pri kiu ver scribistoi. Sed kial, kial? Giuste tion demandis al si ancao hotep. Kial? No, kial? Li comensis legi. Pos la unua i lineoi li terrurigis. Li comprenis che li malcovris la pleitimigan secreton de Egiptio. Li timis legi ti un texton ciam aliai trovigis apude. Li legis gin cache, en la secreta chambro. Li timis paroli pritio cun siai collegoi. Tio casa al li fidis giuste vin por diri sian secretum. Ho, Hotep, cae mi conas unula alian de longe. Eble vi memoras che tui pos ciam via patro liberigis nin esclavezzo? Panio cae mi visitis scribis lerneion, char mi revis farigi scribisto. Yes, yes. Mi memoras ciam sen illusi iginta mi estis, ciam vi resignis pritiu plano cae preferis for iri en Grecion. La homo quiu consilis nin resigni estis Hotep. Li diris al ni che la devo de la Egiptia scribistoi a scribi la dictado au copii textoin verkitain de alia scribistoi. Kelk foie oni permesas al ili verki textoin per siai propra vortoi, sed condice che ili scribu nur tion kion shatas la faraonoi au la grandai pastroi. Ciò tio signifas che la scribisto in raitas scribi kion ein ili volas? Ili neniam povi scribi kion ein ili volas. Hote primarcis rapide, che mi havas en dependan cae creeman personetson. Li consilis mian patrinon sendi min lerni en grecio, porche mi farigiu libera verkisto ne scribisto. Via patro estis malavara cunni. Lia mono helpis nin multe en la comenzo, Gis niai vivoi trovis novain voioin en la nova lando. Kai nun, trovi vi estas verkisto? Ne vere verkisto. Mi smulte, multe, auscultas cantoin divers lingvain. Ofte mi men improvisas versoin, kai melodioin divers lingvain. Sed poste mi forgesas ilin, char mi scribas ilin. Tial ciu foie mi improvisas po unu novan version. Hotep bedauras tion cae estas sen illusigita. Mi promesis al li che mi comenzo scribi mi a versoin. Mi egesti volas exci cio esti scribita en la secreta rulajo. Hotep ne havis tempon raconti al mi multon. Camine scias, ciu mi bone comprenis cion li diris. Tamen diru al ni, cion vi credas, che vi comprenis. Mi comprenis che antau tre longe vivis faraono poeto, ciu numigas Akenatono. Tiu diris che ciui dioi estas nur mensogo, el pensita de la pastroi. Li assertis che en la tuta mondo existas nur un unura dio ciu pova cae eterna, cae li, Akenatono, estas la filo de tiu dio. Li clarigis che la sola dio estas nevidebla, do oni ne povas pentri au lin. Tiu dio aperis nur por la oculoi de Akenatono, kiel mistera lumo. Eble li estas la lumo mem, au la vivo mem. Akenatono dedicis belega in verso in aeli, tiel diras hotep. Sed, ciù la nevidebla dio vere amas la homo in cae de la tero? Ciù li estas justa dio? Hotep opinias che la sola dio estas bona ca iusta char li postulas de la homoi esti bonai ta justai. Ču li ne postulas donacoin? Ču li ne postulas statuoin? Mi supposas che li ne postulas tia in bagateloin, a che Natono detruis la statuoin de ciui dioi, tai forpelis la pastroin el la temploi. Se la pastroi estis mensogemai, estis juste che oni forpelu ilin. Sed ni ne povas cii, ču Akenatono diris la veron. Certas nur che pos la forpasso de la faraono poeto, la pastroi repreni sian povon, cae terure vengis in. Ili detruis centoin da documentoi, ciu concernis la periodon ciam regnis Akenatono. Ili ec forvisis lian nomon e la listo de egyptiai faraonoi. Ili malpermesis sub morto puno ainan informadon pri mistera religio. Plurai generatioi da pastroi clopodis cae daure clopodas forvisci plene la historio tiu in iardecoin, ciam existis la credo je dio. Shainas che tamen ili ne successis detrui ciu in spuroin. Se ili tiam clopodis forvisci la memorajoin pritiu faraono, tio signifas che ili sentas sin culpai pri mensogo. Mensogoi povas trovigi ambau flanke. Giuste. Se ni nescias cion scribis la tiu tempai scribistoi, ni povas opini nenion. Se ciu vi comprenas cion riscas hotep, char li volas savi la secretan rulajon? Interesse. Pri la Greciai cae Etiopiai dioi ni povas legi ion ain citie en Egiptio, char nenio malhelpas nin tion fari. Nur pri la nevidebla dio oni malhelpas nin legi. Eble char li estas la sola vera dio. Mi voras excipli. Mi portos la secretan rulajon en mian insulon por la templo de Apolono. La pastrino de la templo legos gin kai pere de shi ni excios pli. Por mi estas malfacile legi tiom complican texton verkitan en lingvo parolato antao o yarcentoi. Nia pastrino collectas de longe scribajo divers lingvain el temploi dedicitai al dioi de fremdai landoi. Cion opinias Hotep pri la nevidebla dio? En sia iunaggio, Hotep tut amis la dioin cae la faraonoin de Egiptio, cae giuste pro tio li travivis grandan sen illusiigioin. Nun, ciam li bilansas sian vivon li concludas che li servis la tutan vivon egoismain faraonoin cae mal sincera in pastroin, La dio al quiui li pregis dum sia tuta vivo, ne donis al li serenezon cae contenton. Do, ili ne recompensis lian fidelezon. Hotep esta soleza homo, isolita inter la manuscriptoi in li studas, provante compreni la historion de Egiptio cae la historion de la mondo. Cae tio, quion li comprenas de primas lin, char shainas al li che la dioi nenion faras por mal helpi la sufero in de la homo. Ju pli li legas, des pli scuigas la fundamento de lia fido e la dioi al cio li pregis dum sia tuta vivo. Por Hotep, la nevidebla sola dio estas grandiosa revelatio. Por li, la manuscripto quiu trovigas en citiu corbo havas grandegan gravetson. La savo de tiu cirulajo rulajo farigis la senso de lia vivo tio signifas che eh, li ne plu credas je aina dio crom la nevidebla dio? Mi ne stias precise kion credas nun hotep. Eble li mem ne constias ciù li gis funde credas ia la perfectezzo de tiu dio au ciù li nur esperas ia tia perfectezzo. Li estas tre emozita. Shainas al li che la malcofro de la secreta rulajo estis miraclo. Mia reveno en Egiption juste nun estas unu plia miraclo. Li pensas che cio quio ocasis lasta tempe estas signoi per de cui la nevidebla dio instigas lin savi la secreta norulajon per e de nia helpo. Cae vi? Cian vi credas pri tiu ocasajo? Mi ne trocutimas cerbumi pri religio. Mi memoras che Pagno metis etiopiaen cae Egiptiaen dioin sur la saman breton. Ciù vi memoras chi on dirà di pri la dioi? Cico temis diri, che ne pavas si nec chi on la dioi volas, nec ciù ili auscultas nia in pregioin. Tamen ni certe scias, ciù nia coro estas pura cae malpesa. Ni cias scias, ciù i desiroi estas purai. Do ni scias, ciù ni meritas la helpon de la dioi. Nur la penso che ni meritas ilian helpon, povas doni al ni la esperon, che niai desiroi estos plenumitai, se ne dum tiu ci vivo, eble en onta vivo. Yes, nur tiu ci penso donas al ni forton por esperi. Sen espero la vivo jam sen sensas. Iu pli la tempo pasas, des pli mi apresas la vortoin de panio. Chupane aldonis nun anca u Grecia in dio in apud la aliai? Yes, certe. Mi credas che ciui dioi estas fratoi dai fratinoi, char ili similas. Hotep supposas che ciui estas la helpantoi de la nevi sola dio. La helpantoi ja povas erari quec sed eblas esperi che la nevi dio neniam eraras.